83292 fatvo. Savol: Bir ayol Shavvol oyining 6 kunidan 4 tasini tutdi, so'ngra Shavvolning oxirida hayz ko'rdi va 6 kunni tugata olmadi. Qolgan 2 kunini Shavvoldan keyin tutib, 6 kunga yetkazib qo'ysa bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Ba'zi ulamolar nazarda Agar Shavvolning 6 kuni uzr sababli o'tib ketsa, uni Zulqadada tutish joizdir. Lekin nabaviy hadisda bayon qilinganidek, to'liq ajrga erishish uchun uni Shavvolda tutish afzalroq. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ostida ikkita asosiy masala bayon qilinadi. Birinchisi Shavvolning 6 kunlik ro'zasining fazilati. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam من صام رمضان ثم atba'hu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr. Kim Ramazon ro'zasini tutib bo'lib, ketidan Shavvolda 6 kun ro'za tutsa, yil bo'yi ro'za tutgandek bo'ladi dedilar. Sahih Muslim 1164-hadis. Hadisning zohiriga ko'ra bu ajrga faqat Shavvolda 6 kun ro'za tutgan kishi erishadi. Ikkinchi masala Shavvolning 6 kunlik ro'zasining qazosini Zulqa'dada tutish joizmi? Ahli ilmlar Shavvoldan boshqa oyda 6 kun roza tutgan kishi uzrli yoki uzrsiz bo'lsin, Shavvoldagi rozaning fazilatiga erishadimi yoki yo'qmi degan masalada bir necha fikrlarga bo'linganlar. Birinchi fikr Molikilardan bir jamoa va ba'zi Hanbalilarning fikricha fazilat Shavvolda yoki undan keyin 6 kun roza tutgan kishiga hosil bo'ladi va hadisda Shavvolning zikr qilinishi mukallafga yengillik yaratish uchundir. Chunki Ramazondan keyin ro'za tutish undan keyingi vaqtlarda tutishdan osonroqdir. Adaviy aytadi: Shorining, ya'ni shariat sohibining Shavvoldan deyishi ro'za tutish jihatdan yengillatish uchundir. Uning hukmini o'sha vaqtga xoslash uchun emas. Shubhasiz, uni Zulhijjaning 10 kunligida undagi ro'zaning fazilati haqida rivoyat qilingan narsalar bilan birga bajarish yaxshiroqdir. Chunki zikr qilingan kunlarning fazilatiga ega bo'lish bilan birga maqsad ham hosil bo'ladi. Balki uni Zulqa'dada tush ham yaxshidir. Xulosa shuki, vaqti qanchalik uzoqlashsa, mashaqqatning og'irligi sababli savobi ham shuncha ko'payadi. Iqtibos tugadi. Sharhul Xuroshiy 2-mujallad 243-bet. Makkadagi Malikiylar muftisi Muhammad ibn Ali ibn Husayn tomonidan Ibn al-Arabi al-Malikiydan naql qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Shavvoldan degan so'zlari misol tariqasidadir. Maqsad shuki, Ramazon rozasi 10 oyga, 6 kunlik roza esa 2 oyga tengdir va bu mazhab, ya'ni Imom Malik mazhabi shundaydir. Agar u Shavvoldan boshqa oyda bo'lsa ham hukmi shunday bo'lar edi. U shunday deydi: Bilib qo'ying, bu yuzaki masala emas, balki teran va nozik aqliy xulosadir. Ibn Muflih rahimahulloh shunday deydi: Ehtimolga ko'ra, uni Shavvoldan boshqa oyda tutish bilan ham fazilat hosil bo'ladi. Bu ba'zi ulamolarning fikriga muvofiqdir, uni Qurtubi zikr qilgan. Chunki bu oyning fazilati Savbonning xabarida kelganidek, yaxshilik 10 barobar bo'lishidadir. Uni Shavvol bilan qaydlanishi esa odatlanilgani uchun ro'zaning osonligi sababli ruxsatdir. Ruxsat esa avloroqdir. Furo 3-mujallad 108-bet. Mardoviy rahmahulloh bu so'zni naql qilib, unga shunday e'tiroz bildirgan. Mening fikrimcha, bu qarash zaif va hadisga ham ziddir. Aksincha, bu Shavvol oyining rozasining fazilati Ramazon oyidan keyin kelishi bilan bog'liqdir. Yaxshilik 10 barobar bo'lgani uchun emas, chunki undagi roza vojibning fazilatida Ramazonga tengdir. Iqtibos tugadi. Insof 3-mujallad 344-bet. Ikkinchi fikr Shofiylardan bir jamoaning fikricha Kim Shavvolning 6 kunlik ro'zasini o'tkazib yuborsa, uning qazosini Zulqa'dada tutadi. Lekin uning savobi Shavvolda tutgan kishining savobidan kamroq bo'ladi. Kim Ramazon ro'zasini tutib, unga Shavvoldan 6 kun ergashtirsa, unga 1 yillik farz ro'zaning savobi bo'ladi. Ramazon va Shavvoldan boshqa oyda 6 kun ro'za tutgan kishi esa unga Ramazonning savobi va 6 kunlik nafil ro'zaning savobi bo'ladi. Ibn Hajarul Makki aytadi: Kim uni har yil Ramazon bilan birga tutsa, bu 2 barobar ko'paytirilmasdan 1 yillik farz roza kabi bo'ladi. Kim undan boshqa 6 kunni tutsa, bu ham 2 barobar ko'paytirilmasdan nafl roza kabi bo'ladi. Tuhfatul muhtoj 3-mujallad 456-bet. 3-fikr uning fazilati faqat Shavvolda tutish bilan hosil bo'ladi. Bu Hanbalilar mazhabidir. Buhuti aytadi. Uning, ya'ni 6 kunning fazilati Shavvoldan boshqa oyda tutish bilan hosil bo'lmaydi. Xabarlarning zohiriga ko'ra, Kashshoful Qino 2-mujallad 338-bet. Lekin uning ba'zisini tutib, uzr sababli tugata olmagan kishiga uning ajri va fazilatiga erishishi umid qilinadi. Shayx Ibn Boz rahimahulloh aytadi: Shavvol oyi o'tgandan keyin uning qazosini tutish shariatda yo'q, chunki u vaqti o'tgan sunnatdir. Uzrli yoki uzrsiz tark etilganidan qat'i nazar iqtibos tugadi. Shavvoldan 4 kun roza tutib, ba'zi sharoitlar tufayli 6 kunni tugata olmagan kishi haqida shunday degan. Shavvol oyining 6 kunlik rozasi vojib bo'lmagan mustahab ibodatdir. Sizga tutgan kunlaringiz uchun ajr bor va agar uni tugatishga to'sqinlik qilgan narsa shar'iy uzr bo'lsa, sizga uning to'liq ajri umid qilinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday xabar berganlar. Ibrohim Abu Ismoil Saksaki bunday so'zlab berdi. Abu Burdadan eshitdimki, u Yazid ibn Abu Kabsha bilan safarda birga bo'libdi. Yazid safarda ham roza tutar ekan. Shunda Abu Burda unga men Abu Musoning bir necha marotaba Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha" qachon banda kasal bo'lib qolsa yoki safarga chiqsa unga muqim va sog' holida qilgan amallariga yozilganidek savob yoziladi deganlar deyotganini eshitganman debdi. Sahih Buxoriy 2996-hadis. Sizga qoldirgan kunlaringizning qazosi vojib emas. Alloh muvaffaq qiluvchidir. Manba: Majmu fatavoli Sheyx ibn Baz 15-mujallad 389-395 betlar. Xulosa shuki, Shavvoldan boshqa oyda 6 kun roza tutishni ahli ilmlardan ba'zilari Shavvoldagi roza kabi deb bilganlar, ba'zilari esa unga fazilat isbot qilganlar, lekin Shavvoldagi 6 kunning fazilatidan kamroq, ba'zilari esa uzr sababli uni tugata olmagan kishiga savob umid qilganlar. Allohning fazli keng, uning atosining cheki yo'q. Agar bu opamiz Shavvoldan o'tkazib yuborgan kunlari o'rniga Zulqa'dadan 2 kun roza tutsa, Bu yaxshi bo'ladi va unga inshaalloh savob va ajr umid qilinadi. Vallohu alam.